بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Znači na redu je i posljednji čas za danas, čas iz hadisa, a držat će ga naš brat profesor Adnan Maglić. Znači prvi put se susrećete sa njim danas na ovom kursu. Inače, svršenik Islamskog univerziteta u Medini, na ocijeku hadis. Budu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أتمان أكملان على أشرف الخلق نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Zahvala pripada uzvišenom Allahu dželle šanehu i neka je salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem na njegovu porodicu i na njegove ashabe i na sve one koji ga slijedi na putu dobra do sudnjega dana. Zahvala pripada Allahu Đelešanuhu i na početku i na kraju i njemu se neizmjerno zahvaljujemo na najvećoj blagodati koju nam je podario na ovom dunjaluku. Na ovom dunjaluku je blagodat imat i metak, ali nije najveća blagodat. I blagodat je imat zdravlje, biti zdrav, ne biti bolestan, ali to nije najveća blagodat. Najveća blagodat je ova vjera kojom nas je uzvišeni Allah Želešanuhu počastio i učinio da se od onih ljudi koji njemu subhanahu wa ta'ala svom stvoritelju padaju na srdu i njega obožavaju a nije na a nije dao da lutamo kao što to danas milioni ljudi radi, lutaju pa jedni obožavaju vatru, drugi obožavaju kipove, treći obožavaju kravu i tako dalje i tako dalje zato kažem hvala Allahu Đelešanuhu koji nam je dao ovu najveću blagodat, blagodat vjere Islama i koje nam je dao da se ovako družimo i da zajednički tražimo njegovo subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo danas kada ljudi gledaju i iznalaze razne e, mogućnosti i solucije kako da potroše svoje vrijeme u ovim vrućim i toplim danima, kako da potroše svoje meta koje su stekli u toku godine, gdje da odu, gdje da se okupaju, gdje da se sunčaju i tako dalje. Fala Allahu Đelešanu, kažem koji je evo dao da se mi ove godine kao i prošle godine opet družimo ovde da izučavamo Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru da nešto novo saznamo da nešto novo naučimo da se na taj način približimo Allahu Želešanu jer samo prisustvo na ovakvim mjestima je blagodat i seva kod Allaha subhanahu wa ta'ala a pogotovo kada čovjek nešto novo čuje znači nešto novo nešto novo nauči i na taj način i na taj način se E, dobro I na taj način se jeli, približi Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. E, mi ćemo se uz Allahu pomoć e, kroz ovaj prijedne, znači kroz sad izdružiti sa e, riječima Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallame i pokušati dokućiti neke, neke koristi, izvući neke koristi iz tih hadisa. Prvi hadis koji ćemo ove prilike obrađivati je hadis koji bilježi Abu Hurere, koji prenosi Abu Hurere radijallahu ta'ala anhu, a bilježi ga ima muslim, u kojem Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže Inna Allahe tajibun la yakbalu illa tajiben. Allah želešanuhu je dobar i Allah želešanuhu je savršen i on ne prima osim ono što je dobro. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم kaže dalje Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem i Allah dželle šanehu je naredio naredio vjernicima ono što je naredio poslanicima pa kaže Allah Želešanuhu o poslanici jedite jedite dobra ili lijepa jela i radite, radite dobra djela. Dalje kaže u drugom ajetu koji citira i spominje Allahu poslanik sa selleme o vjernici jedite lijepa jela od onoga sa čime smo vas mi obskrbili. Dalje Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže thumma zakara ar-rajul yutilu safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama ya rab ya rab wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له kaže dalje Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže zatim je spomenuo čovjeka koji je dugo putovao dugo putovao kaže bio je raščupane kose i prljav i kaže ja mudu jedehi ila sama on je svoje ruke kaže pružao ka nebu i govorio o gospodaru o gospodaru a njegova hrana je bila haram i njegova, njegovo piće koje on pio je bilo haram i njegova odjeća je bila haram, stečena na haram način i odgojen je na haramu, to jeste znači u svojoj mladosti njegovi roditelji su ga e, hranili haramu, pa kaže dalje poslanji sa sveme, kako kaže da mu se uzvišeni Allah Želešanuhu odezove. Na samom početku u hadisa Allahu poslanji sa sveme kaže inna Allahe tajibun la yakbalu illa tajiben. Kaže Allah Želešanuhu je dobar ili uzvišen. Šta znači ovo da je Allah Želešanuhu tajib? Ovo tajib je jedno od Allahovi Želešanuhu imena. I Allah Želešanuhu je potpun i u svojim imenima i dobar, potpun i uzvišen i, i, i dobar, u svojim imenima i u svojim svojstvima i u svojim dijelima. Znači Allah Želešanuhu je potpun, tako da on sve u svojim e, imenima, pa je on onaj koji sve čuje onaj koji sve vidi, je tako? Onaj koji sve zna. Znači, s te strane je uzvišeni Allah Želešanu potpun. Zatim, potpun je u svojim dijelima. Što znači da je Allah Želešanu potpun u svojim dijelima? To znači da sve ono što je Allah Želešanu dao da se dešava, da u tome, i pored toga što čovjek možda nekad misli da u tome nije dobro, u tome se krije, krije velika mudrost. Pa tako, primjer radi. Čovjek od pa Allahove Đelešanu dobroti prema čovjeku je i to što je siromašan. A on možda misli da je to loše po njega i kaže, vidi što me Allah Đelešanu iskušao, možda nekad izgubi sabor pa neke ružne riječi kaže i pomisli nešto ružno o Allahu Đelešanu. Međutim, i to je dobrota prema tebi, ti treba da znaš da Allah Đelešanu njegovo ime, da je on dobar i uzvišen i Allah Đelešanu je dobar. I kad ti je dao to siromaštvo, znaj da je Allah Đelešanu i u tom segmentu dobar prema tebi bio. Zbog čega? Zato što kaže Allahu poslanik sa selam u jednom hadisu kaže inna prenosi od Allaha dželle koji kaže u hadisu kuci inna min ibadi ibadan. Kaže zaista ima mojih robova la yuslihuhum illa al-faqr. Kaže koje neće popraviti ništa drugo nego da budu nego da budu siromašni walau aghnaytuhum la fasada haluhum a kaže da sam im dao imetak da imaju imetka imetak da su bogati kaže oni bi se pokvarili znači vidimo da je dobrota Allaha dželle prema tom čovjeku u tome što je što je siromašan mada on može misliti da je to loše po njega. Međutim, Allah Đelešanu mu možda s time želi, želi mu dobro. Želi da ostane čvrst u ovoj vjeri. Jer možda da ima puno imetka, kupio bi sebi, sebi dobru, dobru kuću, kupio bi sebi dobro auto, pa bi se uzoholio pa bi se okiti onim osobinama sa kojima nije zadovoljan njegov gospodar, zato mu Allah Želešanu daje da, da bude siromašan, U nastavku hadisa, Allah poslani sa sve kaže, e, e, prenosi će hadis kucu od Allaha Žešan koji kaže, a zaista kaže ima mojih robova koje neće popraviti ništa drugo nego, nego bogatstvo. Jer kaže da sam dao da se im dao da budu siromašni, la fasada halum, kaže, oni bi, njihovo stanje bi se pokvarilo i oni bi skrenuli sa pravog puta. Znači, Allah je lešan nekada i svoje blagodati dadne čovjeku da bude, da bude siromašan, a nekada i svoje blagodati mu dadne da bude, da bude bogat. Ili, nekada Allah subhanu wa ta'ala dadne čovjeku da ima neku manu na tijelu, da ne vidi možda ili da je e, da ne da se da ne znam ostane bez ruke ili tako dalje i tako dalje. Čovjek pomisli da je to da je to jel tako prvo što pomisli jeste da je oštećen, da je zakinut, da da jednostavno nije nije možda na uzu bila njegov gospodar bio pravedan prema njemu. Međutim ni sam nije svjestan da mu Allah dželle šanu možda time želi, želi mu dobro. Zašto? Jer ako bude osaburio i ako se bude strpio na tom iskušenju mu Allah subhanahu wa ta'ala dao, treba da zna da će ga uzvišeni subhanahu wa ta'ala to nagraditi. I zato Allah Želešanu kada govori o strpljivima, on im obećaje nagradu koju, koju ne obećaje drugim ljudima. Za svako dijelo zna se toliko i toliko imaš sevapa. Međutim, za sabur Allah subhanahu wa ta'ala nagrađuje ljude bez ikakvih granica. Znači, nema tu granica kod Allaha Želešanu. Allah Želešanu bez nekih tasnih proračuna nagrađuje, nagrađuje ljude koji su, koji su strpljivi. Zato je sabur jedna vrlina sa kojim se treba okiti svaki čovjek. I zbog tog iskušenja koje ti Allah subhanahu wa ta'ala dao, da e, možda se patiš ili da si bolestan od određenih bolesti, znaj da te čeka velika nagrada kod svog gospodara Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim kaže dalje Allahu poslanik sallallahu alejhi ve la yakbalu illa tayyiban znači Allah dželle je dobar i ne prima osim ono što je dobro Allah subhanahu wa ta'ala ne prima ne prima djela koja nisu koja nisu dobra a dobra dijela su ona dijela, kao što vam je poznato, kod koji se ispuni dva uslova ili dva šarta, a to je da budu u skladu sa Allahom Želešanovom, vjerom i sa sunnetom Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa ako bi ti došao klanjati četiri rekata akşam namaza, a naređeno ti je tri, tvoj akşam namaz nije, da tako nije primljen kod Allaha dželle šanu, zašto? Zato što ga nisi obavio onako kako ti je to tvoj gospodar naredio. I drugi uslov da tvoje djelo bude dobro djelo jeste da e, bude iskreno urađeno u ima, ima Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači to su ta dva uslova ili dva šarta koja se mora ispuniti da bi djelo bilo primljeno kod svog gospodara. Šta ovdje znači la yaqbalu illa tayyiban? Allah dželle ne prima, ne prima osim ono što je što je dobro. Ovaj kabul ili prihvatanje kod Allaha dželle šanu islamsko lema dijeli na dvije u dvije skupine ova skupina o kojoj se ovdje, o kojoj govori ovdje Allahu poslanik sallallahu alejhi jeste da nemaš nagrade za to znači da ti možeš to djelo uraditi međutim nećeš biti nećeš biti nagrađen za njega nećeš biti znači nagrađen za njega kao što spomnje drugom hadisu hadis Allahu subhanahu wa ta'ala žena koja odi u nama odi namirisana na namaz da Allah subhanahu wa ta'ala ne prima namaz to ne znači da ona e, da je ona griješna što ga nije klanjala ili je odbačena ne nego jednostavno nije namaz ona je onu dužnost koju je e, što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio ona je to obavila iz te strane neće biti griješna kod Allaha dželle s tim da neće imati nagradu za to svoje, za to, za to svoje djelo, to jeste za taj svoj namaz. Primjer za ovu drugu skupinu djela koje Allah subhanahu wa ta'ala za nje kaže, Allah subhanahu wa ta'ala da je Allah žalša ne prima, jeste hadis u kojem sallallahu alejhi ve selleme kaže da Allah šanu neće primiti namaz bez abdesta. Znači ovdje Allah šanu ne prima namaz uopšte, Znači, ne da ga primi, ali da nisi nagrađen, nego Allah lešanu ovdje nikako ne prima. I dužan si abdestiti ponoviti namaz. Znači, dužan si ponoviti to dobro djelo, to djelo koje ti Allah lešanu naredio, za razliku od onog djela koje smo u prvoj skupni spomenuli, znači gdje si ti obavio svoju dužnost i s te strane nisi griješan, ali nećeš biti nagrađen kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači to je što se, što se tiče ovoga Kabula, e, koje prihvatanje znači dijela kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I dalje kaže Allahu poslani sa wa u inna Allaha amara mu'minina bima amara bihi mursalin. Kaže Allah žilešanju je naredio vjernicima ono što je naredio poslanicima. Znači ovdje vidimo da su i poslanici bili ljudi kojima je bilo naređeno i koji su bili dužni da izvršavaju ono što i što što, što moraju izrašavati, je tako, i vjernici. Pa kaže uzvišeni ja juhar rusulu kulu mine tajibati u amenu saliha, o poslanici radite jedite lijepa jela i radite dobra, dobra djela. I ovdje se Allah Želešanu obraća ja juhar rusulu, o poslanici. I postavlja se pitanje kako se to Allah Želešanu obraća poslanicima preko posla, obraća se poslaniku, objavljuje znači Kur'an, a on kao da se subhanu wa ta'ala obraća, obraća svim, svim poslanicima. Islamsko lema ovo tumači pa kaže da jednom poslaniku, to jeste posljednim božim, božim poslanik sa osebem je bila, bila naređena ova stvar, da e, jede lijepa jela i da radi dobra djela i ova stvar je bila naređena i svim drugim poslanicima, pa zato Allah Želešanu kaže ovo poslanici jer je ovu stvar naredio svakom poslaniku pojedinačno. Dalje kaže uzvišeni وقوله تعالى يا أيها, يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات كلوا من الطيبات ما رزقناكم O vi koji vjerujete, jedite lijepa jela sa kojima vas mi obskrbljujemo. Dalje kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Thumma zakara rajula yutilu safara." Kaže zatim je spomenuo čovjeka koji je dugo putovao. Eša'ate aghbara. Kaže e, bio je raščupani kosi prljav je mudu jedehi ila sema, kaže, dizao je svoje ruke ka nebu i govorio, ja rab, ja rab, o gospodaru, o gospodaru, a kaže, njegova hrana je haram, njegovo piće je haram, njegova odjeća je haram, i kaže, odhranjen je na haramu, pa kako da mu se uzvišnja Allah Đelešanuhu odazove. I na kraju ovog hadisa, poslanik Alehi Salatu Vesalam spominje, spominje stvari koje e, su jedan koje su od onih razloga zbog koji uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala prihvata prihvata e, dovu čovjeka. Pa tako kaže prva stvar je e, e, jufilu sefara. Znači da dugo da je na putovanju ili da dugo da dugo putuje. Zbog čega? Zato što e, čovjek kad je na putovanju bliži je Allah subhanahu wa ta'ala u smislu da jednostavno sam je na putovanju i e, osjeća svoju slabost, izmorene, istrpljene i zna da, da mu nema pomoći osim kod njegovog gospodara. Da mu Allah subhanahu wa ta'ala samo, samo može pomoći. I zato u drugom hadisu koji također prenosi Abu Hurere, Allahu poslani sa salam kaže Salatu da'avatin mustajabati la šekka fihinne. Kaže, tri dove su primljene kod Allaha Đelešanu i u to nema nikakve sumnje. Znači, tri dove su primljene kod Allaha Želešanhu i u to nema nikakve sumnje. Prva stvar koju spominje ili prvu dovu jeste davatul mavlum. Znači dova onoga kojim je, kojim je dova osobe koju je učinjena nepravda. Znači to je prva dova koju Allah subhanahu wa ta'ala ne odbija i ona će biti primljena i uslišana kod Allaha Đelešanu i ovdje treba napomenuti da se pod ovom dovom, dovom čovjeka kojim je učinjena nepravda misli na, e, na i na muslimana i na nevjernika. Čak i nevjernik ako zamoli Allaha Đalešanu, ako zamoli e, gospodara svih svjetova da uputi mu dovu radi te nepravde koje mu učinjena Allah Đalešanu se e, odaziva i uslišava, odaziva se tom čovjeku i uslišava njegovu, njegovu dovu. Zato je poslanik sa Seleme kada je poslao Muaz radi Allahu Teala Anhu u Jemen, šta mu je rekao? Kada dođeš u Jemen pozivaj pozivaj ljude u šehadet, pa onda ako se zovu pozivaj ih u namaz, pa ako se odazovu onda i naredi, e, onda uzima jel, od njih zekat, naredim da daju zekat, I na kraju toga Isa mu kaže وَتَقِ دَعْوَةَ الْمَغْمُونَ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا حِجَابٌ Kaže i boj se, boj se dove ono, one osobe kojim je, koju je učinjena nepravda, jer između te dove i Allah Želešanu nema nikakvog zastora. Znači ta dova ide direkt Allahu Želešanu i ona je uslišana. To je znači jedna stvar koju spominje poslanik sa sallallahu hadisu, a tim druga stvar ili druga dova koju Allah subhanahu wa taala prihvata jeste dova musafira. Znači vidimo da Allahu poslanik sa sallallahu alejhi hadisu e, kaže da Allah dželle šanuhu prihvata dovu dovu musafira i treća stvar jeste dova e, da'watul walidi li waladihi. E, dova roditelja svom svom djetetu dova roditelja svom djetetu znači da čovjek kada uputi dovu za svog za svoje dijete da Allah Želešanu se odaziva takvoj dovi i prima je i uslišava zato o, ovo je savjet svima nama roditeljima je tako da se pazimo šta govorimo u trenucima kada nas naše dijete rasrdi i naljuti jer čovjek možda nekada u toj sržbi kaže neke riječi na koje jednostavno ne obraća, ne obraća pažnju, a nije ni svjestan da mu je možda Allah Želešanu tu dovu primio a čovjek ima običaj svašta reći, svašta prevaliti preko svog jezika, kada se naljuti, ne razmišlja, pa kaže da Bog da te ovo, da Bog da te ono, da Bog da više, više nikad ne ušu u kuću, da Bog da se ruka osušla i tako dalje, jel tako, a nije svjestan da će mu možda Allah subhanahu wa ta'ala tu da ovu primiti, pa će se poslije toga, poslije toga e, kajati, međutim, tad mu i u tom trenutku mu ne vrijedi, ne vrijedi kajanje pogotovo kada se radi o njegovom, njegovom djetetu i u ovom trenutku mi je pala jedna fina priča nakon koja je povučna kako se čovjek treba kloniti te, te ovaj, ljutnje, pogotovo kad, kad je njegovo dijete u pitanju, kaže se da je e, jedan, jedan čovjek, e, jedan se to desilo u Kuvajtu, da je e, jedan, jedan brat, stariji čovjek imao je tako dijete, dijete ga je nešto naljutlo i ono pleci po njemu, namlatio ga iz udaroga i na kraju ga zavezao za stolcu hoće slušati babu, sad ti vidiš šta će te babu raditi. I zaveže ga za stolicu. I ništa, dijete plaće, dijete to dijete, pogriješla, ali džabe, dijete griješi. Ti treba da kao roditelj imaš malo tu fleksibilnosti, da znaš u cijeni situaciju i na ispravan islamski način, da odgajaš svoje dijete. On ga zavezao za stolicu. I dijete plaći, plaći, plaći, babo, pusti me, odveži, babo neće, ne obraća pažnju na dijete. I kad nakon izvjesnog vremena babo primijeti da mu je, e, zavezao ga je za nogu, za nogu je zavio, vidi da mu je noga onaj, pocrnio, pocrnio taj dio dole ispod, ispod tog mjesta, jel, otekla noga, pocrnila krv, stala. I baba šta će brže i bolje, uzme dijete, odveže nogu, uzme dijete i u bolnicu i kada je došao u bolnicu, doktori kažu, Boga mi, moramo mu odrezat nogu. Taj dole dio, kaže, moramo odrezati. Kaže, šta ćemo, ništa, kaže, nema drugog rješenja, to se mora odrezati. Hajde, dajte mu inekciju, spava, dijete, odrezali mu nogu i dijete se budi i znate šta kaže svom babi. Kaže, babo, vrati mi nogu, kaže, neće više biti neposlušan, slušat ću te. Tako da, subhanallah, čovjek nekad u tim trenucima ljutnje, jel neke stvari uradi i nekada kaže i prevali dosta toga prema, preko svog jezika, nije ni sam svjestan loših posljedica tog svog, tog svog posljedica. Zato kažem da je jedan, e, vraćajući cel na hadis, kažem da je jedan od e, razloga da čovjek bude primljena i ukabuljena dola, jeste da čovjek bude na putovanju. Zatim kaže dalje poslanik sa selam ešate agbara. Kaže da je bio rašpani kose i da je bio prašnja. I to je to je jedan od razloga takođe da Allah Želešanu primi primi tvoju dovu. Ovo nije poziv da se muslimani tako je oblači da oni da hodaju prljavi, ne. Inna Allaha jamilu yuhibbul jamal, da je Allah Allah Želešanu je lijep i voli ljepotu i dužnost vjernika je da bude fin, da bude fino počešćan, sređen, namirisan. Međutim, ovo su trenutka se tako čovjek znači, nalazi u takvoj situaciji da je jednostavno i kose, da je prljav, on je u tom trenutku bliži Allahu Želešanu. Njegova veza sa Dunjalukom je puno slabija, a njegova veza sa njegovim gospodarom je puno, puno jača i, i, i veća. Zato u drugom hadisu Allahu poslanih sa Seleme e, kaže, kaže, spominje, kaže, možda ima čovjek, ima čovjek, kaže, koji je prljav i razbarušene kose, ohabane odjeće, osoba koju svi tjeraju sa vrata, znači uopšte mu niko ne poklanja nikog pažnju. Kaže, leu aksama ala Allahi la abarra. Kada bi Allaha Želešanu nešto zaklju da Allah Želešanu to uradi, Allah Želešanu bi to isto u trenutku uradio. Zašto? Zato što je njegova veza sa njegovim gospodarom jaka. I znati, poslanik sa sam kada je išao, kada je izlazio da čini, da, da klanja namaz za kišu, upravo se prenosi od njega, ali salatu sam da je oblačio odjeću, odjeću koja nije bila svečana odjeća, nego jednostavno on je i svojim srcem i svojim tijelom i sa svojim izgledom pokaza, pokazivao Allahu Đelešanu da je on taj kojeg čovjek treba, da je on taj kojim se on obraća i da je kod Allahu Đelešanu da svoj njega riznice i nebesa i zemlje i da on njega samo pomoć traži. Kaže dalje, ja mudu je dehi ila sama. Sljedeći razlog zbog čega se Allah Đelešanu odaziva čovjeku i prima njegovu dovu, jeste da da čovjek digne znači svoje ruke ka nebesima i zamoli svoga svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala kao što dolazi u hadisu koji bilježi imam imam uh, Ahmed a prenosi ga Salman al-Farisi da je poslanik sa selam rekao kaže inna Allaha hayyun karimun kaže Allah dželle šanu je stidljiv i plemenit stidljiv i plemenit jeste hi min abdihi Iza rafa ilaihi yadeihi an yaruddahuma sifra. Kaže, stidi se svoga roba. Allah Želešanu je stidljiv i plemenit. I stidi se svoga roba kada mu digne ruke i obrati mu se da mu ih vrati prazne. Moj i tvoj gospodar, gospodar nebesa i zemlje, gospodar svega onoga što, se, što nas okružuje, on se stidi mene i tebe. Stidi, ne, stidi se čovjeka kada mu jel, digne ruke i okreni prema nebesima i traži nešto svog gospodara, Allah Želešanu se stidi da mu da mu vrati te ruke prazne. Pa mu ili mu osjeća da ovu, ili, ili mu je odgodi radi neke mudrosti koje je njemu subhanahu wa poznata, ili mu u najmanju ruku upiše to dobra djela i odgodi mu to za, za onaj svijet. U svakom slučaju Allah je lešanu ne vrati ruke prazne. Je mudu je dehi ila sama, znači on je svoje ruke usmjerio i podigao ka nebu i šta kaže, kaže ja rab, ja rab, o gospodaru, o gospodaru. I islamska lema kaže da su ove riječi kada čovjek moli, da se preporučuje da se moli sa, ove, sa, ovom, sa ovom riječu, znači da priziva, da govori ja rab, ja rab, o gospodar. I ako pratite kuranske dove, vidjet ćete da velika većina kuranske dova uvijek počne Rabbena atina fid dunija hasana, Rabbena la tu ahidna. Znači sve Većina, kažem, dova počinje sa Rabbena, gospodaru naš, gospodaru naš, daj nam njavku, gospodaru naš, oprosti nam. Kur'anske dove na taj način, na taj način počinju što isto, što isto, isto tako je li jedan išaret da čovjek treba taj izraz da koristi svojim dovama. I ovaj čovjek sada koristi. Na putovanju je razbarušen, e, prljav, diže ruke i govori ja rab, ja rab. Međutim, ispunio je sve uslove, međutim nešto fali. Šta fali? وَمَتْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامٌ kaže njegova hrana je haram njegovo piće je haram njegova odjeća je haram i još je u svom djetinjstvu su ga roditelji pojili i hranili haramom fa enna juste džabu lehu pa kako da mu se Allah želešanuhu odazove i da usliša tu njegovu tu njegovu davu znači vidimo da Allah poslani sada selam ovdje nam sljedeći pažnju na jednu jako bitnu stvar a to je ishrana čovjekova ishrana da čovjek treba da, da vodi računa o tome šta stavlja šta stavlja u svoja usta i šta onosi u svoje, u svoje tijelo. Iako je ovaj čovjek ispunio sve usta, međutim, ovdje je zakazao, hranio se haram hranom, pio je na haram način, nosio je haram i metak, haram odjeću koju je kupio, jeli stekao haram i metak pa je kupio i u svom djetinstvu je također odgajan i hranjen sa haram i metkom, što nam svima, jeli, kao roditeljima ukazuje na jednu jako bitnu stvar, da pored, i pored toga što čovjek treba da se brine o samom sebi, da se on hrani na halal način, isto tako da hrani svoju djecu haram, e, halal E, stvarima i halal hranom i halal pićem i tako dalje. Znači ne treba da kaže ono je malo dijete, to je moje dijete, još uvijek nije odgovoran pred Allahom Đelešanu zbog onoga što, što radi. Ne, nego ono što je tebi zabranjeno, nemoj dozvoliti svom sinu. Ako ti ne jedeš određenu hranu zato što smatraš da je haram, nemoj dozvoliti svom sinu ili svojoj čerci da, da oni znači jedu tu hranu. Zašto? Radi toga da bi tvoje dijete sutra bilo hajirli, da bi izašlo na pravi put i da, e, da bi njegova dova ako Bog da, E, bila kabul kod Allaha Želešanu, pogotovo kada znaš da, ćeš ti, da ćeš ti sutra kada predstavlju da će za tebe ostati potomstvo koje će se sjećati tebe kao, kao svoga babi ili kao svoje majke, da tako molite Allaha Želešanu da ti oprosti. Pa ko bi onda volio da mu dijete, da dijete upoči, upučuje Allahu Želešanu dovu za da mu Allah Želešanu kao njegovom roditelju oprosti grijeha da mu se ta dova ne prima. Zato čovjek kaže treba da se potrudi i da nastoji da isto kao što sebe hrani halal hranom da i svoje dijete E, hrani halal hranom. Hranom i na kraju kaže poslanik sa selama fa anna yustajabu lahu kaže kako da mu se Allah dželle šanuhu odazove i da mu kabuli tu njegovu da ovo ne znači da mu Allah dželle šanuhu neće u kabul da ovo je bitno spomenuti međutim Allahu poslanik sa selama jer Allah dželle šanuhu je je milostiv međutim poslanik sa selama ovde koristi jedan izraz fa anna yustajabu lahu kako da mu se Allah Đelešanu, kao da poslanik sada sveme e, kaže da je Haman pa nemoguće da se takvom, e, takvoj osobi, takvom čovjeku koji se na taj način hranio, da mu se Allah subhanahu wa ta'ala e, odazove i da usluša tu njegovu, tu njegovu dovu. Ovo je u bilo, znači ukratko neke stvari koje su vezane, vezane za ovaj hadis, e, molijeći Allah Đelešanu, da e, svi zajednički izvučemo iz ovoga hadisa pouku da stvari koje su vezane za dovu da ih nastojimo e, da ih nastojimo tako praktikovati kad smo na putovanju da molimo Allaha Želešanu jer to su predivne prilike kad čovjek ima u situaciji da mu Allah Želešanu prima dovu i ne treba je, ne treba je zapostaviti tu priliku, treba je iskoristiti ove druge stvari koje smo spomenuli a isto tako da se klonimo onoga što nam je naš gospodar Allah Subhanahu Wa Ta'ala zabranio i da vas Allah Želešanu nagradi na vašim la ilaha srpljenju Subhanahu Wa Ta'ala